To bilo poprilično kasno, odlučili smo se za ovaj termin od 16 sati. Naravno, dani su ostali isti, a to je utorak i četvrtak. U emisiji su do sada gostovali eminentni gosti, a potrudit ćemo se da tako bude i tokom ovog Ramazana. Ciklus ćemo otvoriti sa našim e, velikim, zaista velikim prijateljem, profesorom doktorom Šefikom Kurdićem, doktorom nauka u oblasti hadijskih znanosti. Profesore Kurdić, eselam alaikum, Ramazan Šerif Mubarek Olsuni, dobrodošli u program BM Radija. Alaikum salam, rahmetullahi wabarakatuh. sam, evo, drago mi je da mogu da gostujem u vašoj emisiji. Evo, e, na početku smo Ramazana, četvrti dan. Pa zamolit ću vas na samom početku e, da nam kažete e, nekoliko osnovnih stvari, mada zaista nama i našim slušalcima teško da ima nešto nepoznato kada je Ramazan u pitanju, ali evo za sami početak ću vas zamoliti da napravimo jedan uvod dakle o mjesecu Ramazana. Bismillah, sallallahu ala sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi Evo, drago mi je da možemo progovoriti nekoliko riječi, mada svake godine se u Ramazanu dovoljno govori da praktično što ste rekli nemamo šta novo kazati, ali kada dođe Ramazan, naravno jedna je posebna atmosfera i onda, bez obzira što nekada i ponovimo neke stvari, dobro nam dođu i uvijek je lijepo Ramazanu slušati, bar kada je Ramazan da malo više o njemu govorimo. Ja bi ovdje ovom prilikom spomenuo da uistinu, bez obzira koliko čovjek zna koliko maštao o Ramazanu, koliko pisao, koliko bio jak i u jeziku, koliko bio veliki orator ili poeta, uistinu niko nije u stanju da napiše, iskaže oni osjećaje koje Ramazan iznjedri i koje on emanira sa svojom pojavom i sa svojim darovima koje Allah Želešanu nudi u toku Ramazana. Zbog toga mi zaista, bez obzira koliko željeli da iskažemo to naše zadovoljstvo i sreću što se nalazimo u ovom obarek mjesecu Ramazanu, mi to ne možemo učiniti. Pa makar se evo i BM radio potrudio da to koliko je moguće, jel tako, više dovede i ljudi da o tome govore, teško je iskazati sve ono što nosi. Ali mi smo dužni naravno uvijek da kažemo ono bar što možemo i što naše riječi mogu na neki način da iskažu ili naša pera da napišu ili naš radio da objavi. Prema tome vrlo je bitno da malo progovorimo o tim riječima. Ja bi samo u uvodnom dijelu ovdje iskazao nekoliko stvari. Naime, napomenuo bi sedam segmenata koji su za nas vrlo bitni, koji se vežu za mjesec Mubarek Ramazan. Prvi od njih jeste objava Kur'ana. To je dakle taj bio revolucionarni čin i najrevolucionarniji čin kada je Allah Đelešanuhu tada u vrijeme mračnjaštva u srednjem vijeku objavio prve riječi Allahom poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam ikra bismi rabbi kellezi uči, čitaj, studiraj, analiziraj meditiraj, razmišljaj u ime gospodara koji te stvara to je stvarno bilo revolucionarno jer su ljudi bili u totalnom mraku, mrašnju su džahilijetu, kada su zakopavali svoju živu žensku djecu u zemlju, kada se vodili bratupilački ratovi, kada niko nikog nije uvažavao ni respektirao, dolazi dakle ta poruka i ta riječ. I zbog toga je vrlo važno da ovim e, Mubarek danima i jel tako noćima razmišljamo upravo o objavi Kur'ani Kerima koji je došao da promijeni svijet i on ga je uistinu i promijenio i sigurno ovaj svijet ne bi ni ličio na ovo što imamo danas da nije upravo objavi Kur'ana. Drugo što bi za nas bilo značajno jeste da spomenemo post Post koji na neki način čovjeka e, izdiže iz te e, duboke tmine, iz ovog dunjalškog očaja. Post u kome Allah Želešanu, kako je navodi u Kurani Kerimu, tattakun, želi da nas bogobojaznim učini. Post koji čovjeka čini boljim, plemenitijim i naravno njegova posebna odlika je u tom zdravstvenom njegovom biltenu kao i socijalnom biltenu koga imamo kroz i čovjek koji posti tek osjeti gladnoga čovjek koji posti tek će očistiti sve svoje te naslage koje ima koje prikupi u toku godinu dana i zbog toga post ima posebnu važnost u ovome našem jel tako odnosu prema Ramazanu zatim treće mogli bi kazati mogli bi komotno reći salatu travije ili travi namaz, to jest taj noćni namaz koji obavljamo nakon e, jel tako e, posta i nakon izgladnjavanja dolazi na neki način jelo, a nekada to bude i prejedanje. Pa je Allah Želešanu i svoje velike milosti dao osim namaza koga iza toga klanjamo akšam namaz, pa jaciju namaz, Allah Želešanu je učinio da nakon jacije namaza klanjamo i travi namaz, koji će ne samo da nas duhovno probudi, da nas duhovno jača i okali, nego će u stvari također kroz nosi 20 rekiata koje mi u Hanefijskom mesebu klanjamo, dakle kroz ti 20 dodatne rekiata u stvari učiniti da ono što pojedemo eventualno možda više nego što smo trebali, jer inače za vrijeme Ramazana, samo da ne pominemo, mi trebali jesti kao i za sve druge obroke. Međutim, obično čovjek kad malo pregladni, za iftar se malo više ko prejede i smatra džajiz i dozvoljenim i dopuštenim da malo više ona jede, ali ne toliko koliko onaj Ahbab koji je kazao ja znam mjeru dokle smije jesti. Kaže prvo dugme na košelji kada mi pukne ja tad prestajem da jedem. E dakle mi trebamo prije toga prestajati, ali ukoliko bi na neki način i pretjerali, Allah je dao 20 rekata koji će to malo više regulirati i na taj način umanjiti možda štetu onoga što smo unijeli u svoj organizam. Zatim za toga možemo komotno spomenuti bedr, koji se desio 17. Eh, dana Ramazana, to je 17. noć Ramazana, mi obično to obilježavamo, evociramo uspomene i to je stvarno bila jedna odlučujuća bitka u islamu i prva bitka u kojoj su muslimani pobjedili ne samo neprijatelji, nego prije svega oni su pobjedili sami sebe prije toga, tako da su mogli pobijediti neprijatelje i upravo mi postojeći eh, pobjeđujemo sami sebe jer treba ostaviti sve ono što imamo na doma kruke i kada nas niko ne vidi možemo komoto da udemo, da uzmemo nešto da pojedemo, da nešto jel tako konzumiramo, međutim mi to ostavimo radi Allaha i to je u stvari pobjeda sebe, tako su muslimani upravo na dan Bedra u vrijeme Ramazana pobjedili sami sebe, a onda su mogli pobijeti svoga velikog neprijatelja i to je u stvari bila prekretnica. Od tada već sasvim drugačije se razmišlja i sasvim drugačije se misli o muslimanima u islamu. Zatim možemo kazati Leletul Kadr koja se nalazi u ovom mjesecu, mnogi računaju da je to 27. noć, međutim, pošto niko ne zna, obzirom da je poslanik, ali se rekao da je treba tražiti u deset posljednji noći Ramazana ili u deset posljednji neparni noći Ramazana, onda ćemo mi posebno zadnju trećinu Ramazana provesti u Ibaljetu, to je noć koju je Allah Žršanu dao ummetu Muhammed Ali Salama nešto posebno što, što nije dao ni jednom drugom ummetu. Da može u jednoj toj noći zaraditi se vapa koliko 83 godine i 4 mjeseca. Dakle, to u istinu ne može niko da zaradi, niti može na bilo koji drugi način, u bilo kojoj drugom vremenskom intervalu, niti na bilo kojoj drugoj lokaciji, niti na destinaciji. Može samo u toku mjeseca Ramazana, u toku zadnjih deset mubarek noći Ramazana i ukoliko to to iskoristimo da smo zaista zadobili pravo dobro. I ostalo sam još dva segmenta koji su bitni vezani za Ramazan, to je sada fitr. To je dakle jedna posebna socijalna, kao što vidite, ustanova koja one koji nemaju taj mjesec i zadovolji, to jest tog Ramazana, odnosno tog Bajrama. Da bar za Bajram svi oni koji su bili gladni, siromašni, muhtažni, potrebni, imaju toliko dovoljno da mogu zaista, kao i oni bogati, oni koji imaju, da normalno jedu, da piju i da provedu te dane Bajrama, pa iza Bajrama naravno daleko i više od toga. I to je nešto čime se na neki način regulira taj jedan veliki e, odnos ili desproporcija između bogati i siromašni. Na ovaj način sa dijeljenjem zekijata i sada kad fitra posebno za vrijeme Ramazana mi tu na neki način e, jel tako distinkciju veliku koja je bila između ljudi veliku razliku smanjujemo zbog toga je vrlo bitno da u tom mjesecu udjelimo sada kad fitr i posljednje što bismo mogli reći jeste i tikaf to je deset zadnjih dana Ramazana kada se neko u našim džematijama, čaršijama, mjestima povlači u džamiju ili u svoju kuću i više razmišlja. To je bio adet kod nas kako je poslanik ali se vam se povlačio da se povuče imam ili neko od, od pobožnijih ljudi u jednom džematu i da ostane u džamiji svih deset dana da iz nje ne izlazi, da nema komunikacije previše sa ljudima, da nema priče običnog govora dunjalškog, nego da je što je moguće više zikra Allaha čini, da uči Kur'an, da razmišlja, a to je deset dana koje mi možemo svi kod svojih kuća, što je moguće je više ti posljednji deset dana Ramazana se zadržimo, dakle da se malo bavimo sami sa sobom, jer je vrlo bitno pogledati oči u oči sam sebi. Jer mi obično gledamo drugima i vidimo druge i mahane i vidimo i drugoga i vidimo njegove nedostatke ili nešto pa mu pokušamo zavidjeti, ali gotov niko ne gleda u sebe. E ovih deset zadnjih dana Ramazana je preporuka od poslanika ali islam, to je takozvani etikaf, kada se čovjek onaj, jel tako, izdvoji izdvoji i pokuša onda da dođe do ti najbolji, kako bi rekao, rješenja u svome životu, da razmisli onome što je bilo, ono što će biti, da razmisli o nekim svojim planovima i da moli Allaha Želešanu kroz učenje Kur'ana i raznih dova da ga uputi, da mu da prave smjernice i sigurno kad bi deset dana svi ljudi bar i koliko razmišljali u tih deset dana i pokušali se približiti svome gospodaru, sigurno bi i mi bili daleko bolji, a onda bi to osjetilo i čitavo društvo i naše porodice. Poštovani slušalci, evo ukoliko imate pitanja ili eventualno jednostavno želite e, razmijeniti s nama svoje mišljenje i svoj stav, e, broj telefona je 032-440-440, pa svakako, evo, kažem ukoliko želite, pozovite nas, a mi ćemo vas spremno dočekati i evo, odgovoriti na vaše pitanje ili eventualno porazgovarati s nama. Profesore Kurdiću, četvrti dan smo u Mubarek mjesecu Ramazanu. Inšallah, čini se da možemo biti zadovoljni ambijentom koji trenutno vlada, bar u ova četiri prva dana. Naravno, vrlo je lijepo i zaista fascinantno vidjeti e, naše džamije prepune posebno ovdje u Zenici jer ja sam obično zadnjih desetak, 11, 12 godina stalno bio negdje po dijaspori i meni je evo posebno zadovoljstvo i čast što mogu ovaj Ramazan provesti u našem gradu i ovdje sa našim ljudima jer me malo zadržao i muslim muslimova zbirka Adisa koju privodimo kraju, finaliziramo i evo ja najavljujem inshallah utala nakon Ramazana nekoliko mjeseci da će već otići u štampu i da ćemo imati to kapitalno djelo od osam tomova pred nama inša Allah pa upravo zbog tog dijela i zbog rada na njemu na finaliziranju ovog dijela ja nisam htio prihvatati nigdje odlazak van Zenice nego sam tu i evo bio sam i prvu noć odmah u ovoj novoj našoj džami e, iza stadiona Čelika i tu je zaista i prelijepa džamija i prelijepa atmosfera bila i narod nije mogao ni da stane u džamiju dakle u oči samog Ramazana na prvoj teraviji i potom je se odmah vidjelo da uistinu naš narod i voli vjeru i hoće vjeru i posebna atmosfera i zavati u barek mjesecu Ramazana, to se vidi na neki način na ulicama i u toku Ramazana da dobar dio svijeta posti bez obzira na pojedince, jel tako, i pojedine slučajeve gdje vidimo da ljudi to i javno mrse, a bilo bi lijepo jer Allah Želešanu voli da čovjek ne čini grije, da ga ne čini ni tajno ni javno, ali je daleko veći grije, dupli grije ako se čini javno. Zbog toga ja apeliram na one koji eventualno i ne postaje za Ramazan, možda neko ima naravno i razloga, bilo zdravstvenog aspekta ili nekog drugog, ali da, da ipak ne pokušavaju to da čine javno na javnim mjestima kao što znate jer je lijepo i lijep utisak i lijep je onako atmosfera kada se to doživi. Ja znam kada sam bio u Tunisu kao student na postdiplomskom studiju iako tamo nije islamska država tamo je bio tada Burgiba u to vrijeme i on je radio na, na toj nekoj demokratizaciji društva, približavanju zapadu, međutim bilo je prelijepo iako kod njih svi ne postoje također ali u njih ako neko i ne posti to na neki način sklanja, sklanja u zidave svojih kuća ili negdje onaj se ...sakri u restoranu da jede, ali nema na javnom mjestu. I recimo kada je vrijeme iftara, u Tunisu koji ima u glavnom gradu pa 4-5 recimo traka u jednom pravcu u glavnoj ulici tada možete komoto sjetiti na ulici. Nijednog jedinog auta nema. Samo se nekada pojavi e, ambulantno auto ako ima neki hitni slučaj i on samo protutnja ulicama, ostale ulice isto da je uhvatila pošast ili neka kuga to mjesto. Pa mi je bilo posebno simpatično gledajući kroz prozor svog stana da nisam vidio ni jedno jedino auto i to je možda trajalo desetine minuta, da ni jedno auto ne prolazi gotovo ni jedan pješak, svi su ljudi onaj, na, na svojim iftarima i i ako nije on bar bude sa porodcom i na taj način e, tu atmosferu još više uljepša. Zato kažem bilo bi lijepo da i u našem gradu u kojem vidim puno svijeta, ide na teraviju, puno svijeta, ide evo na vaktove, evo danas smo bili u bilo kojoj džami, na podne namazu, one budu pune, hvala Allahu Đalešanu. jasno se vidi da, da mi volimo i svoju vjeru i našeg poslanika, ali i salami slušamo, jel tako, te instrukcije koje su nama poslane još prije 1400 i više godina i hvala Allahu, to je dobro, ali kažem još bi, eto, sugerirao našim sugrađanima da nađu načina, mislim na muslimane, naravno, ne muslimani nisu dužni posti, oni mogu se slobodno ponašati, naravno, kako žele i njima onaj se bilo šta ne može u tom pogledu ni savjetovati, ali u najmanju ruku bilo bi lijepo da bar vjernici koji su muslimani da, da malo vode računa, bilo bi nama ljepše vjernicima koji to činimo i koji postimo kada nas osuše grla da baš ne gledamo kako drugi tamo piju sokove ili nešto drugo, onda nas malo više to možda ona jel tako potiče da, da razmišljamo o tim stvarima vode, ovako mi to zaboravimo jer su danas dugi dani i vidimo onaj i dugi dani sigurno je vrlo teško onaj posjeti. Vidim da ih šarete, da imamo nekog jelde na liniji, pa ćemo mi onda da, evo, evo, moje... Evo Samir nam e, signalizira da je već neko e, sa nama. Halo, u programu ste. Selamu alaikum. Alaikum selam. Želim da čestitam u Barek Ramazan, da ga u tu provedemo i da ga još puno dočekamo. Amin. Hoću da pitam vašeg gosta, ja sam bolesni šećera sam, postim redovno godinama i postiću ako Bog da dok budem živa i zdrava ali pošto imam jako noge ukočena koljena i rane imam od šećera, pa me hoću da pitam vašeg gosta za abdest. Ja ujutru uzmem jedan abdest, prvi kad ustanem poslije na sabahu, kako treba spuštam nogu u lavo da izvinete i onda u toku dana imam zavo, imam sve, a poslije mogu li samo da mes po nogama uradim može, možete vi uzeti mes kada prvi put je vrlo bitno na sabah namazu da, da to uradite i onda kada ako zamotate noge onda nema potrebe da ih odmotavate, možete svaki put kada operite one druge dijelove tijela koje možete na, po nogama samo uzeti mes i to će vam biti ispravno tako onda i sljedeći dan kada budete učinili na sabah namazu uzmite abdest onako kako treba a onda svaki put e, preko tih zavoja možete komotno da učinite mesa ko Bog Evo, hvala lijepo ovoj našoj slušateljki na javljanju. E, kao što rekao ste, e, malo prije muslimova zbirka hadisa je u pripremi, ali tako, ja obećavam da ćemo naše slušalce obavijesti kada to e, bude izašlo iz štampe, pa evo imat će priliku zaista to e, vrijedno kapitalno djelo da nabave. To nas sam sugeršio da imamo novi poziv. Halo, da li se čujemo? E, salam alaikum. Alaikum salam. salam. mi stranik pošto sam starija osoba, 60 godina, na inzulinu sam već 26 godina, a slijepa osoba. Da li, da li sam ja dužan post? Hvala lijepo i vama na javljanju. Evo, profesor. Dobro, lijepo pitanje. Dakle, kada je u pitanju onaj bolesnik koji stvarno ima bolest koju je e, nemoguće više riješiti, ako naravno ima prilike za ozdravljenje, onda se može napostiti kasnije. Međutim, ako čovjek e, ima tu bolest koju će nositi na neki način do svoje smrti, a ona na neki način kvari post, onda on nije ni dužan postiti kada ne može, ali će zato dati takozvanu fidiju. E, da, da će dakle na će 60 siromaha 60 obroka će napraviti, odnosno platiti koliko košta 60 obroka, onoliko koliko ta osoba koja je bolesna u stvari jede i koliko njemu može biti za taj dan, on će toliko naranti, dakle 60 siromaha ili onaj jednoga siromaha kojim će dati toliko sredstava da može taj e, Ramazan da on e, i ruča, odnosno sehuri i da, i da preposti. Ukoliko ni to ne može, nema sredstava, on će dati nešto sadake koliko može. Marku dvije, tri, nanijeti će i zamolit će Allah da mu oprosti to što nije mogao da, da posti jer je Allah milostiv i on voli one koji su iskreni. Vi samo budite iskreni u svojim namjerama. Onaj ko može da posti, neka posti. Onaj ko ne može, može da da fidiju. Onaj ko ne može ni to, neko da onaj, jel tako, sadako. Onaj ko nema ni to, on nek zamoli Allaha i nek se preda Allahu i Allah će mu inša Allah to sve uvažiti jer Allah ne želi da nam oteža, on želi da nam olakša. A post je propisan da bude nama dobro za naše zdravlje i za jel tako našu bogobojaznost, a nije propisan da nas, da nas muči Allah sa tim činom ili tim obredom. E, u petak sa džuma namazom otvorena je džamija Bosna. U Zenici malo prije ste je pominjali zaista e, jedna prelijepa džamija koju smo evo dobili na dar u, za ovogodišnji Ramazan jeste posebno lijepa džamija i unutrašnji interijer je nešto masu ono što nemamo u drugim našim džamijama i uistinu jedna reprezentativna džamija pa se nadamo da će naši reprezentativci pošto je ona reprezentativna pošto je blizu stadiona Bilno polje imati prilike da uđe u nju pa da neko od naših futbalera među kojima ima vrlo fini vjernika da ako Bog da i klanjaju u njoj. Zato kažem bio sam i fasciniran ovom džamijom i ono što je za nas fascinantno jeste da mi smo nekada imali naše gazije u i velike donatore. Međutim, u vrijeme komunizma to je bilo splahlo. Ostalo je na običnim vjernicima, na siromašnijim ljudima, oni bogatiji nisu ni bili gotovo članovi islamske zajednice. Ono što želim iskazati ovom prilikom jeste naša posebna zadivljenost našim ljudima koji mogu odvojiti tolika sredstva i napraviti kompletnu džamiju. Dakle, nije to jedna, jedna, jedna, ne znam, jedan prozor, jedna vrata, nije to luster. Ovdje je čovjek uradio dakle sve i čak koliko znam i stan je uvakufio za potrebe imama te džamije. Hoću da kažem da zaista naši ljudi e, pokazuju svoju plemenitost i ono što su nekada radili ashabi, e, jel tako, žrtvovali puno toga što ljudi danas ne mogu lako ne zamisle, imamo mi, hvala Bogu, i među našim ljudima. Od ljudi koji prave čitave džamije do onih koji pravi čitave munare, imate nekoliko ljudi ovdje iz Zence koji su napravili nekoliko munara za nekoliko džamija ovdje u, u Zence u našoj okolini, a je ovaj naš donat onaj Avdić kao što znate je kompletnu džamiju od iz temelja do kraja završio i to kažem treba da nas fascinira. Ne samo ta džamija, nego ti ljudi i njegovo srce jer nije lako izdvojiti tolika sredstva stotine hiljada maraka, dakle čistog novca izdvojiti, to to zaista danas vidite kada od nekoga deset maraka tražite kako je teško dobiti, a kamoli ovi osam, osamstotina pedeset hiljada ili više to je zaista fascinantno i evo koristimo priliku da se zahvalimo tom donatoru, da se zahvalimo tom vakfu, da zamolimo Allaha da ga nagradi, njega, njegovu porucu, a naravno islamsku zajednicu koja je pripremila sve to, naravno i dozvole da bi se tu napravila i mislim da je to pun pogodak jer sam vidio prvu noć Ramazana i kažu mi evo dan svakom vaktu da je puna džamija, što znači da uistinu ima puno tu vjernika koji su trebali jednu lokaciju finu gdje će moći onako lijepo, ležerno, fino na rahatluku da izvrše i tu svoju ona je dužnost. Radi se naravno samo da kažemo za one koji ne znaju o našem poznatom zeničkom privredniku Fikretu Avdiću, vlasniku preduzeća Fantazi. Da vidimo ko je sa nama ponovo na telefonskoj liniji. Halo, u programu ste. Halo, selam, nalik. Alikum selam. selam. Htjela bi da pitam uvaženog gosta, interesuje hatno hatmove što se uči. Neki ne uče ispravno kur a uče hatmu. Kako, mene to proganja dugo vremena pitanje, znači da li se smije za par uči ako nisi siguran da znaš ispravno učiti i ovo klanjanje seđda koja se čini u zraku, jel to u redu? Toliko, hvala. Hvala vama na javljanju ono što se tiče Kurani Kerima, ovo je mjesec Kur'ana i trebali bi što više svi da učimo onoliko koliko možemo. Onaj ko zna učiti na arapskom ispravno treba da uči. Onaj ko ne zna, ja preporučujem da čita u prijevodu dok ne nauči arapski tekst. A naravno učenje Kur'ana za novac je islamom strogo zabranjen i u to se ne trebamo upuštati. Mi možemo učiti svako svome i to je najbolje, bolje i manje proučiti Kur'ana svako svome nego da nekome dajemo jer to nije bila praksa niti Allahu poslanika sallallahu alaihi niti prvi generacija muslimana. Što se tiče činjenja sežde u vazduhu, mislim da to nije dovoljno ispravno, ne možemo reći da nije ispravan namaz, ali bi trebali se potruditi, po mom skromnom mišljenju, da stavimo e, ruke negdje na tlo i da onda spustimo ona jel tako svoje čelo. Problem je za one koji klanjaju na stolicama, ja to znam da je problem kako da onaj izvrše seždu, ali bi to trebalo riješiti kao što sam imao prilike da vidim kod naše kolege Farudine Fendije Mujanovića u Ođaku, oni su to lijepo osmislili da su na stolice dodali jedan mehanizam koji se ispred njihovih glava vrati onaj koji se pomjeri inače kad hoće da klanjaju, ima jedan komad, dakle je tu onaj drveni koji je uspostavljen i oni tačno onda u vazduhu mogu da spuste svoje čelo na, na, na, na, taj drveni oblik koga su izveli uz, stolicu koja je dakle na, neki način komponirana. Pa bi ja predložio da se u našim džamijama da neko od ljudi koji se bave e, pravljenjem stolica da nađu načina sa mehanizmom ima e, metalni mehanizam koji se stavi i onda se ona vrati, to imamo sad naravno to, to puno, ja mislim firmi radi i trebali bi to možda u džamiju naručivati da bismo mogli ipak čelo i jel tako onaj nos spustiti na nešto što je tvrdo makar ne mogli se saginjati. To je moj prijedlog, naravno ne znači da ni ona sežda jer je njihov nijet bio da učine, da nije ispravna, ali pošto nemaju druge mogućnosti ljudi pribjegavaju tome. Ali eto kažem, dobro je bilo da taj mehanizam koliko je moguće mi u svojim džematima gdje imamo ljudi, otprilike koliki broj ljudi klanja na stolcama, da im te stolce obezbijedimo i na taj način da ispunimo i ovu funkciju koja je za nas bitna, a to je da naše čelo i nos treba da budu spušteni na nešto što je tvrdo. Da. Ramazan je profesore Kurdiću fars, što znači da svi oni koji traže bilo kakve izgovore kako ne bi postili ulaze u jedno opasno područje svog posta, odnosno svog odnosa prema vjeri. Naravno, Ramazan je farz i post je farz u Ramazanu i Allah je učinio, evo vidite, da je to jedini farz, svi ostali, e, dakle, svaka vrsta posta kao na file, nije farz, možemo postiti van Ramazana, ne moramo jedan dan, nećemo imati griha, ali ćemo zato imati seba pa ako postimo van Ramazana. Ali u Ramazanu svi su dužni da poste, oni koji mogu, naravno, zna se oni koji ne trebaju da postoje, to su trudnice koji ima sto smeta, porodilje, zatim žene u četiresnici nakon, jel tako, nakon poroda, zatim zatim e, radnici koji imaju vrlo težak posao pa stvarno fizički ne mogu da izdrže dakle Allah to nas ne tjera s druge strane slobodno može se konsultirati ljekar koji je ljekar savjestan karakteran i pitati ga da li zbog određene bolesti čovjek može da posti ako ljekar konstatira da ne može onda on po šerijetu nije dužan da posti nego će ili napostiti u vrijeme kada je kraći dan u zimskom periodu ili ukoliko ne može ni tada on će onda podijeliti dakle tu neku vrstu fidije tako da vidimo da Allah Žešanu stvarno ne, ljudima ne otežava, ali onome koji može treba, jer je to za njegovo dobro. To Allah nije dao da mi budemo gladni i žedni, nego Allah dao da osjetimo i drugoga sa, sa tim postom. Zatim e, Allah šanu je dao, mi nismo ni svjesni, a to će tek medicina potvrditi, mada evo u zadnje vrijeme medicina je puno toga ustanovila od onoga da je Aleksejev recimo u Moskvi ličio šizofrene bolesnike pa do raznih drugih ljekara koji su izjavili da je post operacija bez noža, dakle to su sve e, različiti aspekti kako se može doći doći do zdravlja. Mi nismo ni svjesni koliko postom odagnamo neke bolesti koje su eventualno bile se nadnijele nad nas. Mi toga nismo ni svjesni. Čovjek obzirom da ne zna, misli ako malo gladuje da mu je to šteta za njega. Nije, naprotiv, onda on najbolje rješava, regulira neke procese u svom organizmu i onda ćemo ti to mi nekada tek vidjeti kada nauka još to više onaj otkrije i doživi i zbog toga smatram da svako ko može da je uistinu dužan da posti da to ne izbjegava jer je to za njegovo dobro vidjet ćete to na kraju, da je to sigurno za njegovo dobro, jer može se desiti da ukoliko nećeš da postiš onda kada ti Allah dadne, onda će ti Allah dati, pa ćeš postiti onda kada ne budeš htio, ali ćeš morati postiti. Kad ti Allah da neku bolest, mi smo imali prilike kao maturanti medrese i gazine Sarajevo otići u Istanbul i Bursu, onaj u Tursku kao ekskurziju, pa smo vidjeli zgrade brojne u Istanbulu i mi iz komunističkog vremena kada smo tamo došli nismo mogli se zadiviti recimo zgradama, ne znam, bazenima, čudesima šta ima samo jedan čovjek, ali to je vlasništvo jednog čovjeka. To je, to je jedan dio Istanbula, čitavo naselje. Dakle, mi nismo mogli to pojmiti socijalizma da u to vrijeme u njihovom kapitalizmu da može toliko čovjek da ima onaj bogatstva. Ali kaže ovaj vodič Nezir koji nas je vodio, kaže vidite, on je bolestan i on u toku dana može pojesti samo jedan waffle keks, jedan, jednu kocku waffle keksa. Zamislite, čovjek koji ima bogatstvo može da jede šta hoće. On ne može u toliko dana pojesti više od jedne kocke vafla keksa. Nemojte sebi dopustiti da Allah dadne takvu bolest pa da ne mogneš ni jesti ni piti. A da želiš i da jedeš da piješ. Ili da ti da takvu bolest da jednostavno ne može rana da ide. Ili da nemate nikakav apetit. Šta ćete onda? A ovako je lijepo. Kada izgladnite i onda zamolite Allah da vam dadne blagoda svoju hranu. Kako je onda lijepo. Jer niko ne doživljava ljepši hranu od nas postača. To ste vidjeli. Kad dođe iftar, kolike su nam oči, koliko mislimo da možemo pojesti, toliko izgladnimo. Ali kad jedemo, ne jedemo, opet puno se ne pojede stvarno, ali se osjeti slas koja se nikada ne doživljava ovako van Ramazana. Džaba je što mi imamo, one vidjeli ste više obroka i nekad izgladniš, ali ne može nikada utoliti gladi žijeđ ko ona hurma ili ona voda ili, ili ona supa koju prvu počnemo u našem lijepom iftaru i zato kažem to je nešto i na tom zadovoljstvu čovjek onda zahvali Allahu Želešanu. A to vidite zadovoljstvo iftara upravo kada čovjek posti pa onda onaj se iftari upoređuje poslanik ali sam sa viđenjima Allaha Đelešanu. To su najveće radosti za vjernika. Dakle, vrijeme iftara, a u stvari ono na neki način proizvodi naše viđenje Allaha na sudnjem danu, a to će biti najveće zadovoljstvo. Ništa neće, neće biti ljepše niti fascinantnije za jednoga vjernika nego da vidi svoga Allaha Đelešanu biće koje je obožavao, kome je pribjegavao, kome je želio da dođe, kome čiju, eh, jel tako, eh, čiju eh, milost priželjkujući u blagodat koristi da ga vidi i da sa njim provede određene vremenske intervale u džennetu i džennetskim ljepotama. U ljetnim danima e, post je zaista dug. Međutim, ako se e, s iskrenim nijetom radi, zaista ništa nije teško. Naravno, to je sve donijeta upravo tako kako ste rekli, jer je e, to odlučnost samo u srcu. Koliko ima odlučnost u srcu, to čovjek obave. Evo vidjeli ste ljudi koji hoće na haž da odu pa i siromašni. Onako odlučio stvarno da ode, on pomalo sad stavlja Marku po Marku i stvarno i nabere, Allah mu da, omogući. A onaj ko nije odlučan tamo da ima velika sredstva, evo još nije obavio hađa. Tako i ovdje isto je sa postom. Onaj ko nije odlučan, on neće posti makar bilo dva dana posta u toku dana. Neće. Ali onaj ko hoće, on će tamo da ima 22 sata on će da posti. Dakle, nije više do sati niti do duljine, jel tako, njegovog posta e, i tog intervala, nego je to do njegove snage, njegovog kapaciteta i mana, njegove suštine vjere. Koliko toga ima i koliko ima, nije to sigurno prevozilazi. Mi to znamo i našim ranijim dedama i nanama koji su kosili, orali, kopali, zatim sijeno prebacivali, kada je bilo i čak Ramazan, pa su ljudi postali, neki se znali onesvijestiti, ali nije htio da se, jel tako, omrosi, odnosno nije htio da, da nešto popije mada to nama u islamu nije obaveza da kada je težak posao da moramo. Možemo slobodno ako je stvarno toliko došlo do, što naš narod kaže do zora, imamo priliku i, i dakle da, da umrsimo, ali ćemo to naposti nekada kada mognemo nakon Ramazana u nekim kraćim danima. Dakle, nije problem nikakav, ali to govori jasno o ljudima, njihovoj odlučnosti. Dakle, pa su naši ljudi i zato ja kažem, vrlo je teško sada govoriti mnogim našim mladićima koji misle da je islam nastao od, od njih danas ovim novopečenim muslimanima. Vidite, naši bošnjaci znali da se one svješćuju da poste koji su to bili vjernici, dakle, treba malo pogledati na te ljude, onda osvrnuti se na to i kazati da nije islam od nas, nego od ranije, mi samo praktično nastavljamo to što su naše te lijepe, fine generacije činile i ranije i koji su vodili računa i u Kur'anu i osvrnuti u našoj lijepoj tradiciji pa i u ovom lijepom postu, i zato kažem, nemaju opravdanja svi oni koji kažu da je teško, ono jeste naravno u ljetnom periodu daleko teže nego van toga. I ja sam osjetim negdje oko Indije da mi se dobro grlo suši, ja bi onaj i kako volio tada popiti nešto. Dakle, nije to baš jednostavno. Nekada čovjek se nađe stvarno u, ne, e, sad da ne kažem, za ljude koji rade, koji su na otvorenom prostoru, koji rade gdje je prašina, koji e, rade na mjestima koja zaista onaj zahtijevaju puno znoja, gdje izađe sva tečnost tako dalje. Dakle, međutim, upravo ti ljudi koji rade najteže poslove su i najbolji pokazatelji da se to može, jer oni stvarno na tom planu i očuvaju se. Međutim, mi koji u hladovima pogotovo sjedimo, nemamo pravo uopće govoriti o tome da je teško postiti. Jednom prilikom kada su načelnika Smajlovića pitali, načelniče može li se postiti, kaže, nema tu može ili ne može, kaže, ili jesi ili nisi. Pa <laughs> nema, nema, ovaj, nema između. Ramazan je, dakle, mjesec posta, što znači suzdržavanje od jela i pića, intim intimnih odnosa, loših riječi i ponašanja i ostali stvari zabranjenih u islamu. Posti se od zore pa sve do zalaska sunca, ali Ramazan profesore Kurdiću nije samo odricanje od djela i pića i lijepo ponašanje. Ramazan evo kao što smo e, dijelo mogli čuti iz dosadašnjeg vašeg e, razgovora s vama, Ramazan je dakle mnogo, mnogo više od toga. Naravno, Ramazan je dakle ne samo post od hrane i pića, jer time bi onda samo koristili svom fizičkom dijelu tijela, fizičkom tom sustavu. Dakle, Allah šanu je uobjedinio u postu e, puno tih elemenata koje mi ne možemo čak ni sagledati. Od socijalnog, zdravstvenog, duhovnog, ili tako i ovog karakternog. Tako da mi kroz post u stvari e, na neki način e, dobijamo ono što je Allah šanu definirao jasno u ajetu kada kaže la'alakum tatakun Dakle, nama se propisuje post alakum tatakun da biste postali bogobojazni. Iako u njemu ima, dakle, popravimo i zdravstveni bilten. Dakle, nije to najbitnije. Ni ovaj socijalni karton također, jer na taj način dijelimo ljudima ako imamo, ako nemamo nama bogati dadnu sada kod fitr ili, ili zekijat u toku Ramazana. Dakle, nije u tome problem. I to Allah posebno ne ističe, iako je to sve ukomponirano i sintetizirano u, ono, jel tako, u ovoj poruci od Allaha Želešanu. A najbitnija poruka jeste da postane bogobojazni. To je da, da, da više se Allaha bojimo, da na njegovim granicama stojimo, da prema drugim ljudima budemo pažljivi, pošteni i dobri i zato se za vrijeme Ramazana dakle umanjuje i govor govor koji je bespotreban, van Ramazana se na neki način toleriše da ponešto i kaže možda što nije ono najhajirnije. Ali u toku Ramazana se to posebno potencira. Zašto? Zato da, da, da, bar taj mjesec očuvamo sebe. Da na taj način ukoliko recimo ja tebi ne kažem jednu lošu riječ u toku Ramazana, znači da mogu i van Ramazana da budem takav. To je jasan znak da smo mi već pobijedli sebe. Znači samo treba sad nastaviti isto u koni koji vode sa dva ili tri nula sad je svjetsko prvenstvo jel, i trebaju sačuvati rezultat i on, on se truda sačuva rezultat tako i mi ako za vrijeme Ramazana nakupimo ti dobri pojena i osjetimo da možemo biti bolji, da ne lažemo da ne govorimo ono što je ružno da govorimo samo ono što je dobro, plemenito i pozitivno onda ćemo vidjeti da smo mi u stvari nakupili jedan dobar broj poena, odnosno golova i da te, treba sad tu utakmicu da prevedemo kraju, a to je da sa sljedećeg Ramazana pokušamo biti takvi. Zato Allah i kaže, alekum tatakun Ramazan je propisano su post da biste postali bogobojazni. Dakle, da bi se Allah više bojali i da bi pokušali biti prema drugima bolji. I zato kaže poslanik ali salam, kada vas neko napadne, bude neka rasprava, pa vas neko i napadne i počne da vam govori uvredljive riječi, vi nemojte odvraćati nego kažete in nisa imun, in nisa imun. Samo recite ja postim, ja postim. I na taj način ćeš spriječiti onoga da više napada na tebe ili da degradira tvoju ličnost, a druge strane nećeš ti pogriješiti, nego ćeš u stvari onaj sam sebe zaustaviti u jednom drugom tom procesu koji bi nastao da je nastalo svađe između vas dvojice. Kao što smo mogli čuti e, do sada, e, u mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje svete knjige Kur'ana. Zbog toga mjesec Ramazan nerijetko zovemo i mjesecom Kur'ana. Naravno, ovo je posvan mjesec i Mohamed Alihi Salatu Veselam pred, pred Džibrilom uvijek u toku e, godine, jel tako, ili raniji mjeseci učio po jedan put, ali za vrijeme Ramazana je znao da uči dva puta, pred njim on ga je preslušavao upravo zato što je to vrijeme Kur'ana i vrijeme kada je, e, dakle, u, ovaj mjesec u kome je Kur'an i objavljen. I zbog toga je za nas vrlo bitno da ga u tom mjesecu što je moguće više čitamo, ali ne da ga čitamo kao što mi to često znamo i ove naše mukabele su naravno vrlo, ona, jel tako, E, korisne zato što se u njima uči Kur'an. Međutim, vrlo je značajno da čovjek koji uči Kur'an, a to trebamo pokušavati kod svojih kuća kada činimo, da čitamo u isto vrijeme i prijevod. Kada jedan ajet proučimo, da ga mi pročitamo, jer imamo, hvala Bogu, danas dosta prijevoda, i bar jedan koji mi koristimo kući, i na taj način da znamo šta je rečeno u, jel tako, Allahove knjizi. Iako Ahmed ibn Hanbel, kada su ga pitali, veliki imam, da li ima koristi onaj koji ne razumije kada uči Kur'an, on kaže to je isto kao pilula koji daje yakar farmaceut koji zna kako dolazi do pravljenja te pilule i kako se ona rastače u ljudskom organizmu i ljudskom sustavu i onda on kad je popije i njega prođe glava ako je za glavu, a osim toga on zna i, taj proces kako djeluje ta pilula. A obični čovjek ne zna kako pilula djeluje, na koji način se ona reflektira u našem tijelu, ali kada popije tu pilu ima korist. Prema tome onaj koji uči Kur'an pa i ne zna njegovo značenje ima koristi. Ne možemo reći da nema, ima tu jednu duhovnu korist koja ga, koja ga osnažuje. Međutim, da bismo mogli primjenjivati Kur'an, trebamo znati njegovo značenje. Ono što bi rekao jedan veliki islamski islamskih učenjaka Ebulijala El Mavdudi, kaže mnogi muslimani posebno za vrijeme Ramazana uče Kur'an i kad završi ostave ga na rafu pa ponovo ga skinu drugi dan pa ga uče nakon Ramazana ga ostave gore i on kaže a uopće ne razumijevaju njegovo značenje prouče na arapskom uopće ne zna šta, šta to znači pa on kaže to bi isto bilo kada bi ti vidio jednu djevojku pa se ona dopala fascinirala te i onda odjednom ti ona napiše pismo iznenada ti dobiješ pismo od osobe koju si ti onako fino zraknuo i dopala se ono baš što u nas kažu u Bosni <laughs> da. e onda ona tebi napiše pismo ali nažalost pismo nije na tvom jeziku nego na nekom jeziku koji ti ne znaš Šta bi ti uradio, kaže Ajala Al-Modudi? Hoćeš li pročitati pismo koje uopće ne razumiješ, a dolazi ti od osobe koju ti zavolio, ili ćeš kad završiš pismo ostaviti ga na rafu, pa ga opet sutra čitati, pa opet ne razumiješ, ponovo ga vratiti na rafu, hoćeš tako raditi čitav mjesec dana. On kaže ne, nego ćeš odmah trčati prvom kolegi koji zna taj jezik da ti prevede, jer tebe i te kako interesira šta ti je ženska napisala. Tako i ovdje, ako kažemo da volim Allaha, a on nam poruku upućuje, jel tako, onda smo dužni da vidimo šta znači ta poruka, šta to nama Allah poručuje, jer Risale je nazvano, to je pismo, objava je nazvana Tun pismo na arapskom. Dakle, to je poruka ili pismo. Ona nama dolazi i mi treba da shvatimo tu poruku. Zato je bilo lijepo u, u ovome mjesecu kada je vrijeme Kur'ana da što više učimo Kur'an, ne samo da ga učimo, nego da ga razumijevamo. Da ga, dakle, u privodu čitamo i da malo razmišljamo o tim ajetima, pa ćete vidjeti kako nam Allah daje određene smjernice. I ono što nekad ne možemo da riješimo, imamo nešto komplicirano u našem životu, odjednom vidimo, ah, u ajetu se već razjasnilo. Zato je vrlo potrebno, jer je Kur'an dolazio s potrebom čovječanstva, potrebom ljudi i on tačno onoliko koliko treba, Allah ga dozira. I mi ako budemo učili samo nekoliko ajeta u toku dana, dobit ćemo neke poruke i neke savjete bez kojih nećemo lako onaj moći riješiti svoje dileme i probleme koje imamo u ovom životu. Već dva puta, čini mi se, tokom emisije e, spominjali ste zekati, sadekatul fitr, E, to je još jedna obaveza koja se e, ispunjava obično krajem Ramazana. E, daje se siromašnima kako bi se očistio i metak, a s druge strane kako bi ovi ljudi osjetili radost Bajrama. To smo sve već kazali, međutim ono što je možda bitno ovdje napomenuti jeste da je zaista se daje u Ramazanu, jer izvan Ramazana je to samo postaje obična sadaka to je u pitanju, kada je u pitanju sada fitr, dakle on se obavezno daje u toku Ramazana i do uoči Bajrama, sve se do tada, a ukoliko se e, Bajram klanja pa se onda dadne sada fitr, to postaje obična sadaka. Dakle, njegova prava vrijednost je davati do Bajrama, zbog čega? Zato da se ubrza da bi ljudi za Bajram siromašni već imali na neki način određena sredstva da mogu i oni da provedu Bajram u toj Allahove dobroti i ljepoti u nekom blagostanju. Što se tiče zekijata, naš narod je naučio da se zekijat daje za vrijeme Ramazana. Međutim, njegovo vrijeme nije samo za Ramazan, on može se dati u bilo kojem dijelu godine, bitno je kad pregodini čovjek može. Međutim, vidite kako su mudr, naši bošnjaci mudri bili od vajkada. Oni daju zekijat samo u vrijeme Ramazana. Zašto? Zato što svako dijelo u vrijeme Ramazana je vrijednije. Pa čovjek i ona sredstva kada uloži su vrijednije nego Ramazana. Zato naši ljudi obično i kada daju zekijat, oni ga čuvaju baš u vrijeme Ramazana da ga dadnu, jer hoće što više da profitiraju. Ko mudri bošnjaci. Da. E, profesore Kurtić, evo zaista e, prije nekoliko dana saznao sam da mnogo volite nogomet. Pa evo, e, kada je riječ o e, ovom zdravstvenom aspektu posta, mnogo zaista u posljednjih četiri dana ili pet već uoči, uoči Ramazana, mnogo polemike se vodi o tome da li nogometaši na svjetskom prvenstvu trebaju postiti ili ne. Mišljenja su po tom pitanju podijeljena. Pa naravno to su eno, vidite razočara našega Vahida Haviložića pa je reagirao na novinare, oni ga pitaju o čitavo vrijeme o Ramazanu, on kaže pitajte mene o futbalu, a ne o Ramazanu i tako jeste. Onaj dobro im je odgovorio, dakle radi se o tome da je to lična stvar svakog pojedinca što je i Haliložić lijepo izjavio, a i mi to kažemo naravno upravo zbog toga što čovjek koji posti ne znači da neće posti bolji rezultat, čak može biti i bolji rezultat. Međutim, ukoliko je recimo e, mogućnost da on obavi trening kao postač, on će to da ispuni ukoliko čak i da utakmicu igra vrlo je teško naravno, pogotovo u ovim uvjetima koje imamo danas u Brazilu i zato kažem čovjek ide od situacije do situacije. Ako može da posti dan, neće to poremetiti njegov, jel tako, uspje, njegov, njegovu vjeru, njegovo zdravlje, onda će on da posti. I to, naravno, to se preferira. Međutim, ukoliko će to naštetiti njegovom zdravlju, onda će to izbjeći. Jer uistinu vidjeli ste da ljudi koji ne a to smo imali prilike vidjeti potovo u onim produžecima od 30 minuta, da već popadaju, a kamoli ljudi koji, koji I zbog toga na neki način ministarstvo vjera iz Alžira je dalo fetvu da oni mogu komotno da ne postoje, Znači, to su izuzeci, to su posebni slučajevi to, to neće biti naravno trajati čitav Ramazan, nego nekoliko vjerovatno dana u kojima će igrati tako ukoliko bi postili neće izgriješiti ako neće štetiti njemu, jel tako, i njegovom zdravlju, a koliko i ne postaje, oni će napostiti jer zato što imaju opravdan razlog jer nisu mogli izbjeći recimo možda onaj termin, ako je naravno termin nakon iftara kao što se dešava u onim, jel tako, onaj e, e procesima, mada je kod nas u 10 sati, kod nije to daleko prije, možda iftar nije ni nastupio, onda je to već nešto drugo. Zato kažem, svi će odlučiti onako prema svom jel tako imamo nekoga na liniji? Da, da, e, evo, dakle, posljednji poziv za ovu prvu emisiju. Halo, u programu ste? Halo, assalamu alaikum. Iz Austrije čeramiza. drago mi da slušam, želim da poslavim Maksu za profesora Kurtića i da mu se zavalim za e, e, za zbirku Adisa koja će ako Bog da uskoro biti izdata, da, da je svi dobijemo i da je čitamo. Eh, Selam svim eh, poštačima svijeta i našim plazinjanima. To bi bilo sve. Hvala lijepo, hvala što nas evo ovog ramazanskog dana slušate i u Austriji. Profesore